Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння чарговым разам на прагулянку па мінскум старажытным на запрашае гісторык і экскурсавод павел дюсекаў неяк увосень павел запрашаў ужо наш пасар па мінскіх могілках але тады зразумелі што нельга цяма адной перадачы паглыбіцца як следу гісторыю сталічных некропаляў і так... я вырашыў прыйсці яшчэ раз та, ну і, і ты вырашыў я мы тады ввогуле дамаўляліся ў часе эфіру што э, нейкім чынам э, зладзім эфір калі спынімся на э, адных з могілках так вось сёння якраз такі завітаем на каля кальвару прывітанне павел прытання я так разумею что на кальвары ты ці то сёння ці то вось на днях зноку праводзіў экскурсію учора учора учора я открываў свой сход напону 15 кальварыйскі сезон да ну з 2004 -го года я там восьось калісьці руками потым словамі і вось хожу а что значит руками ну руками это коли это могилки для себя открыл потом два гады я и один разом сябрами мы туда ездили мы чистили гэты на могиле подымали их выкапывали раскапывали перакапывали там кустов я пробирали по сегодняшний день дешвость ты каменейхи мы подымали там по сегодняшний день стоять это классно так думаешь блин 12 годов пройшло там идешь Ё-моё что такое кальвары кальвария ну кальвария гэта лацінское слово яго больш звыкла для нас разумець з грэчаскай мофію гэтага алгофа ну, то біш месца дзе ўкрыжавалі хрыста а ў перакладзе кальвары гэта лысы чэрапці лысы гора была такая гісторыя что калі было індаеўрапейскае перасяленне народу то ну народ вось гэта яны ішлі ішлі ішлі да спыняліся на пэўных тэрыторыях яны на такі вот культурны код две гары одна абавязкова лысая ну, тому что там чорт лыса да там такая негатыўная вось гара там вальпругі в ночь купалена святкаваць вось а другая гара святая вось там добрая гэтак далей і так, так пачаль ёсць і в украіне на ёсць і у польльшы і там летняя драна да скандынаві ну, вось у нас суадносна кальвары гэта там дзе яны ёсць а святая гара гэта была дзяржынская наадварот вось каб так было да вось была святая гара цяпер дзяржынская а насамрэч чаму э, вядома чаму ўвогуле абрана менавіта гэтае месца для могілак некалі Ну я думаю што паглядзелі каля менска пагорак падобна на... гэта, гэта не была яшчэ тэрыторыя мінска гэта не была тэрыторыя менска нават у часа другой светнай войныны гэта было за менском Ну я себе пешую ад мадонса на немезе да кальвары прачапы да колькі тебе гэты час у зоме паглядзелі ёсць пагорак пакрыты лесам каля ракаўскай дарогі дарогі на ракаў і падумалі што там было б круто зрабіць санктуары але тут такая гісторыя што гэта што санктуары гэта свяцілішча святое месца сунтары карацей ну, такое санктуары і а rzeźbią Ну, і па адной з легендаў там могілкі на гэтым пагорку ледзь не 600 гадоў але, ну, там з 1673 я напрыклад яшчэ бачыў дату там стольнік ванькович потым была дата такая ну самая самая гэта ў 1745 годзе у лідзе на, на э, капітуле кармеліту капітул гэта з'езд вось канвент менскі ордену ордену канвент гэта я не ведаю як таварыства адразу нельга говорить такім словам не, не, не, не, не, не я люблю канвенты у да, а то ось... тебе разумеюць якім ты экскурсію ладзіш mm, ну, ведаеш таке прыгожа лацінскія словы яно там вельмі дарэчы восьось да і у лідзе было вырашана дазволіць мінскім кармелітам на капітуле з'ездзе восьось э, заснаваць по э, месца ў памяць пра пакуты Хрыста кармелі там пабудавалі драўляны касцёл яны зрабілі стацыі Ну стацыя гэта такія каплічкі дзе паказаны крыжовы шлях Хрыста вось іх 14 касцёлін традыцыйна змяшаюць іх на пасху а з малітвамі абыходзяць восьось і касцёл кармеліту ён стаяў ракускім прадмесці вось была такая простая дарога ад яго і вось да кальварыйскіх могілак зараз на жаль не касцёлы няма не нават взят на пан самакрыну што нават выявы няма касцёла хаця напрыклад увогуле увогуле ніякай ну можа быть потым цудам адшукаецца то ж таксама казалі што няма выявы белай царквы вось якая была часткай сучаснай міністэрства абароны потым раз і знайшлася але там 19 стагоддзя там бы хоць хто які накідак зрабіў там што сараком ля класна класны дзядзька прыехаў паглядзеў апісаў словамі і далей паехаў і ніякай ілюстрацыі а ў выніку так апынулася што стаяў храм і ніхто не намаляваў ці намалявалі не захавалася Вось і кармеліты ў 1745 і там хавалі спачатку святрох манахаў шляхту магнатаў ну тобі ж не такі не агульныя магілкі А ў 1796 годзе на нас пачынае дзейнічаць расійска заканадаўства і там было прапісана што могілкі павінны знаходзіцца там у на 3 кіламетры далей ад горада для таго каб калі у там чума халера калі пахаванне каб яны не маглі там у ваду патрапіць якую людзі п'юць і не правакавала все гэта а, такой вось эпідэміі і кальвары як каталіцкі некропль пачынае ўжо сваё існаванне алкагольнае Пчым кальвара яна такая цікавая там што там хавалі ўсіх разам то там няма што вось ты прыходзіш гэта элітны элітны сектар а гэта там просты сектар усе пахаванні ўсё так вось па чарзе адзін за адным але ж якраз таки э, некалі э, той самы сераккомля калі напісва наведванне у кальвары скажу сказаў маляў гэта могілкі мінскай арыстакраты размешчана на паўночным захадзе за тры вярсты ад гарадскіх сцен но ну, саракобля туды ехаў з імі знаёміцца Вось саракобля не ведаў куды ён едзе А вось але нават улічыць ладно прыехаў пасля напісаў но у гэта 1800 не гэта адназначна не так то что там самая старая магіла 1808 то бишь яна ўжо 50 гадоў там была калі сракомля прыехаў і гэта юзефа тафіля мульскі яны не там нейкія могуць арыстакраты не ну просто я назвал тому что ну канешне калі ты прыязджаеш на некроплю тебе вок адразу упіваецца ў самыя шыконы над магіле ты кажаш да арыстакратычны могільнік Ну але ж прабачся каталікамі былі хто шляхта а ну шляхту да можна сказать вось усе заможна але ж і звычайна людзі там таксама пахаваны ну Мы зараз зробім паузу, вернемся ў э, эфір праз некалькі хвілін, нагадаю нумар для смс 9705. up on the I'm disgusted, while you're to make it tuck your tell below ya. And no, I'm not your soldier, I'm not taking any orders. I'm a five-star general, infantry controller. Need a lesson, let me show you. Have you checking your composure while I make you step to it like one, two, three, four. And if I Хаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадваю, што гуляем сёння па кальварыі з палом Дюсекавым. Я так разумею паў, што кальварыю кальварскія могілкі ты любіш больш кальварыйскія могілкі могілкі ты любіш больш за іншыя. Ці не? Хорошае пытанне такое. Ну таму што ты так шмат пра іх заўсёды гаворыш? Ну, Но я по мінску па трох могілках хожу это калівары вайсковы ўсходнія ось і да на калівары мне пачуваюся сябе ну, найбольш лепей тому что ну колькі гадоў я там хожу але ж э, для того туды пасці таксама была нейкая подстава то бок ты можешь растлумачыць за что ты так э, любіш гэтыя могілкі чым тебе такія цікавы ну, то будзе 2004 год там мне было 16 і гэта было вялікае жаданне вывучаць горад я ездзіў тады паўсюль і на курпатах побывал на вайсковых ну ты ведаеш так ты все жыццё правёў там мона да там всех я у военном гарадку вооруч потом малінуцца да там асабліва ў цэнтр не ездзіш няма патрэбы потым ты там вырастаеш і тебе ўжо цікава паглядзець у э, якім горадзе ты жывеш гэта было просто такое паступовае адкрыццё там кропкі за кропкай там касцёл святого роха так далей восьось ты кальвера чамусьці мяне зачапіла яна была уся сябе такая незвычайная і зусім рвала шаблоны савецкі горад расцеш такі а тут прыязджаеш там ёмая там польска мова там касцёл тут нейкі мо просто разумею то зараз я на кальвары там моны заплюшчанымі вачыма там экскурсію правяду потому что я уже памятаю які помнік за якім стаіць а тады ты прыходзіш і ты не ведаш воленьшого а і ты просто ходзіш і там магіла магіла магіла магіла магіла такі як у мінулым годзе хадзіў па росах у вільні таксама ж я думаю у вільні ёсць людзі якія росамі займацца давно і для гэта уже раскрытая кніга я калі хадзіў ну да там сараком не знайшоў ну луцкевічу знайшоў восьось і там на бернардынах там камілу марцінкевич знайшоў але ўсё адно ты ідзеш там склепы тут нейкія помнікі адразу пачынаеш думаць як бы тут класна хацелася працаваць рос яны ж такія на пагорка на там зусім зусім рэзкія такі такія пераходы перапады наша такая альварыя наша такая больш менш раўнінная ну, вось яна была незвычайна яна была незвычайная і э, пра е была напісана дзве кніжкі одну пісалі палякі кніжка не дрэнная але палякі пісалі про то что там пахаваны палякі это смешна чытаць а другая кніжка алла сакаловская але гэта 97 год кніжка выдатная але вось чакаем чакаем нарэшце што яна яе і перавыдасць і дадасць туды новыя расцелы і гэта будзе ўвогуле цэлая энцыклапеда про гэта могілкі ну а мне спачатку было я ўвогуле люблю парядкі наводзіць вот вось я э, захацеў навесці порядок там хотя бы на цэнтральнай але там что там все было страшно заросше развалена там камяні павалена і мы все гэта рабілі гэта ось быў такі шлях два гады мы 10-11 класс а потым з першага курсе не памят уже над ну, якім предмеце нам задалі пісаць реферат і это быў такі першы выпадак калі вырашыў сістэматызаваць что я ўвогуле про гэтае месца ведаю Вось атрымалася самы самы самы першы тэкст по кальвары по экскурсіі куды я пачаў запрашаць свой нашых сяброў і мой проект вось мае вандроўкі ў мінула так, таксама ж пачыналіся з таго што я каліварю хацеў там ну хаця праз на пару месяцаў людзям яе паказваць вяртаючыся да касцёлу касцёл узвышэння святого крыжа э, ён зараз знаходзіцца на тым месцы дзе быў драўляны ці не Mm, там па дакументах падзе зразумелі тэарэтычна так там што ён стаіць на вышыні пагорку ну лагічна што і стары раней стаяў на вышыні пагорку Чым ён такі адметны Ён адметна гісторыі напэўна свайго заснавання, таму што калі драўляны карамелецкі касцёл спарахнеў яго знеслі 1830 годзе крышку забыўшыся пра тое што у расійскай імперы касцёл знесці просто ты падзінувы паспрабы пабуду каб табе дазвол далі і 9 гадоў ішла дзікая просто перапіска я чытаў гэтыя лісты там сказана палова старонкі без ніводнай коскі вось там такі то утвердзілі такі то не твердлы было Вось і 9 гадоў ішла перапіска і потым было ахвяраванне 5000 рублю дарой якім будзе з 1830 по 39 абмеркаванне крыці так 9 гадоў абмяркоўвалі і два гады будавалі Вось і ў пачатку 42 года яго асвяцілі і вось з тых часоў храм стаіць такі э, псеўдагатычнага стылю А чаму псевдагатычна Ну яго для год такі не стромкая вежа яна ж яго такая крышку пакатая там селякі сухарыкі там насамрэч адго такі там толькі вокны і ўваходны портал ўсё ты гэта прыбіраеш цябе атрымаць такія прамавугольнік які складаецца з прамавугольнікаў на восьсе трохкутнікаў не на яго так ну прабач ты ты вось скажаш готыка да і па-твойму у калеварыйскага касцёлу золотого я, я, я не кажу я я ж не кажу я э, ну, ж не сказал запытаўся чаму псевдоготыка восьось ну гэта ведаеш такі пераходны перыяд вось кальварыска брама да якая стаіць на ўваходзе на могілкі она пераход ад барока да класіцызма таму там класіцым ж мой ужо ёсць яго сіметрыя да але адначасова там ліпніна там рустоўка а кальварыя наадварот вось ужо прайшло то пэўная колькасць часу так і гэта ўжо пераход ад класіцызму вось да неаготыкі восьсе нашыя відзы пасля калісьці таксама пойдуць но ну, яго пасля яшчэ рамантавалі ў 1899 годзе Вось і такі храм у які на жаль унутры свайго аздаблення амаль не захаваў хаця зусім недавно была сенсацыя калі адрэстаўравалі і прэзентавалі ў нас нацыянальны мастацкі музей палатну дамеля ян дамерен под алтаром пахавана гэтага касцёла малітва хрыста вось ну ці Христос на гары людны ці Христос у сіманскім садзе Вось і у Ну, гэта была сенсацыя знайсці карціну, якую сам дамель намаляваў, яе павесілі вось над алтаром над ягонай магілай. такая была гісторыя восьось ну конечно мне як даследчыку якому хочется ў жыцці побачыць все у э, гэтым касцёле там крыпта тогда мелена захавалася ты так уходзіш так глядзіш на гэту цэганку як хочется ва ўнутар восьось ну можа быть калі-небудзь Але вядома, што ну як часта здаралася за савецкім часам 84 да 84 -го года касцёл выкарыстоўваўся якасці мастацкіх майстэрняў не, было, было не так не так не так а, а, а вось ён да 80 -го года выкарыстоў да 80 да, да 80 что 80 годзе была алімпіяда і 80 годзе была штуральная гісторыя там што а, нас прылятала наша алімпіяда 80 гэта першую за ўсё футбол на данама а і не не спрачаюся Мачымы пасля 84 там дзе-небудзь была майстэрня але ўжо ён як касцёл функцыянаваў на вось просто 80 годзе на нас прылятала футбольная э, зборная алжыру нас граліся э, кваліфікацыі два чвртфіналам І ложыцца яны там на паловым сумране, ну яны са сваімі коврыкамі ўсё нармальна, а палова лажыцца яны былі каталікамі. Ну, паслалі тэлеграму менску, што вось мы прыляцім і скажыце нам адрес, куды нам сваіх футбалістаў перад матчамі на малітву вазіць. І у нас у мінску была дзіка паніка, ну ўсе ж касцёлы там адны пазакрывалі другія знішчылі, трэці перабудавалі. А гэта ж нельга тады бліжэйшы касцёл ад мінска 50 кіламетраў красны да? не павязеш там за 50 км туды назад ж скандал будзе там каталіку уцясняць вось яны ну, так ціхенька ўзялі адшчапнулі ад гэтага э, ад алімпійскага бюджэта грошыкаў і на хутку руку адрэстаўравалі калеварыйскі касцёл ну, далёка ад цэнтра горада нікому не замінае там далёка ніхто не побачыць я ўжо сапраехалі на вам памаліліся ім гэта не дапамагло суббольнай крупкі ляжэнне але мінчукам дастаўся касцёл і яго ўжо з тых часёў вось не закрывалі дзякую дзякуючы алімпіяды Вось так гэта ж яшчэ не ўся гісторыя разумееш А потым з Масквы прыйшла разнарядка пасля алімпіяды скласці падрабязную справаздачу патрачаны грошы і тут быў канец света другім дублем тому што ну як ты ў Маску напішу што у цябе вось так мало так а вось грошы на касцёл патрацілі Вось і напісалі ведаеш што это шедевр чыноніцкага пісталярнага жанру калі і праўду напісаць трэба інакш можаш можаш здарыцца але і трэба напісаць яе так каб і, і на пасадзе застацца і напісалі класна напісалі што вось гэта сума грошай якая пашла на рэстаўрацыя она была у аддадзеная на дапамогу галадаючым народам Афрыкі. І то, што голад быў духовны, ніхто неяк не ўдакладняў, нека прыкаціла і, і так усё ўсё і засталося. Але добра ж так засталося. А як ты ўвогуле ставіся да таго, ну, мне здаецца, нават з табой пра гэта ўжо размаўлялі, але адна справа, калі казаць пра месцы, дзе былі могілкі, так? А калі казаць пра такія месцы як касцёлы церквы калі ў іх уладкоўваюцца майстэрні мастацкія калі ў іх уладкоўваюцца э, пра савецкі пра савецкі спартыўныя залі гэтак далей наколькі гэта можа быць нават не так хочацца слова выкарыстоўваць сумяшчальна мне так дзіўна пытанне задаеш асабліва лічу што я каталік да вось мяне так пра касцёл запытаць я табе так скажу это ненармальна это все понимаешь ненармальна але а тут сітуацыя ў тым што э, у савецкія часы у культавых будынкаў шанс быў выжыць толькі калі іх пра штосьці прыстасавалі Таму што калі іх пад штосьці не прыстасавалі іх у горшым выпадку зносілі а ў лепшым выпадку на просто стаялі і самі руйнаваліся Таму нават спартыўная зала яна ж усё-кі ацяпляецца яе фарбуюць яе там зверху танкуюць і пасля праходзіць 91 год і са спартыўнай залі адраджаецца наша катедра да? а А вось холодную сінагогу на немезе не прыдумалі пра што выкарыстоўваць я б не супрацька там быў спартыўны зал яна б зараз стаяла але там не было спарта на зала то не прыдумалі зрабіць у выніку не знеслі таму ну я напэўна скру пункту погляду что ўсё добра тое што прывяло до того што будынак до нас дажыў то Вось таму што ну вось нават там касцёл святого Язэпа на плошадзе зараз архівы ну падаецца знотыкі архівы можна было іншае месца шукаць але знуткі дзяжуючы гэтым архівам касцёл стаіць іх канешне калі-небудзь і пераселіць будзе там зноў касцёл ён захаваўся да наш дзён адрэстаўраваць калі табе ёсць хоць штосьці што рэстаўраць нашмат класней чым ты вось гэты канцэрт назал верхні горад просто будуеш з нуля ну так а з якога года пахавання спыніны пахавання на калеварыйскіх мылках Ну, там такая ситуация была, такая вельмі не вельмі вясёлая, Таму што пахаванне агульнае спынілі ў 67 годзе. Потым у 1990 годзе дазволілі пад пахаванне сваякова, гэта дазволен па сённяшні дзень. Але і мясцовая вось у сакалоўскай кнізе кажацца, што ў 97 годзе дазволілі на некаторы час камерцыйнае пахаванне на кальвары, это быў канец света, таму што пачалі так э, красці камяні са старых магіл. Вось зрываць старыя магілы руйнаваць там склеп каб захаваць ну, ну, ну, не та, ж, да это ж цэнтр горада прэстыжныя могілкі людзі грошы плацілі і там насамрэч там палову кальварыі вось за гэты перыяд халець яго на жаль не стала восьось але камяні там кралі яшчэ з гарбачоўскіх часінаў іх кралі шліфавалі з іншага боку ну каб надпісу не было і зараз яны там дзе-небудзь ці на якіх чужоўскіх ці на паўночных могілках стаяць Вось а ў савецкія часы туды хадзілі за металалоом там школьнікі мне хапіла здаць у металалом па кілаграмах у школе ці там алкашам не хапіла на пахмеліцы яго ж мясцовыя кальвары называлі ресторан крысты вось калі пабачым мне так класна мясцовыя ну, раёне да, называлася ресторан крысты Вось і калі без жартаў напрыклад вось тыя людзі якімі патрапляліся хто да мяне кальвары прыходзіць хто жыў там з 50-х 60 казалі што кальварыя была у таким адным вельмі дзіўным кутом ён быў цалкам зарослы амаль ніякіх трапінак там былі алкаголікі там і зэкі маглі сустрэцца і таму туды імкнуліся так асабліва не шастаць Ну это дзеці канешне якім цікава да там па склепам паласці набылі але ну кальвары ў той часы кальвары ў нашы часы это канешне двое розных маёнка вось наконт захавання яшчэ гляжу э, і 2004 2001 год і 2005 і 2008 гэта ну, магчыма э, пад пахаванне потому что ну з новымі пахаваннямі ну, там нашмат складання напэўна ну, там могуць дазволіць да нам але ну рэдка рэдка рэдка тому что все-таки яны лічацца ўжо абмежавана дзейнічаючымі могілкамі гэта значыць калі там ну, на сваях пахаваны то там да яго можа быць пад пахаванне магчыма там яшчэ месца ў калумбары ёсць там же калумбары паставілі а зробім паузу чаргову вернемся да размовы праз некалькі хвілін гады што сёння гуляем па кальварскіх кальварыйскіх могілках з павлам дзюсекавым а каб без мене